Նախորbanությունների մասին համառոտ Արցախի նախագահ Օխտաձոր գյուղում մասնակցել է նոր համանքային կենտրոնի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Այսօր տեղի ունեցել Արցախի ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստը։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը հունահայ կազմակերպություններին ներկայացրել է Ղարաբաղյան բանակցությունների վերջին զարգացումները։ Դասընթացները Արցախի աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության մի խումբ աշխատակիցների համար Սեմինար խորհրդակցություն նվիրված Արցախում նրան մշակույթի զարգացմանը։ Արցախի պետական համալսանում կազմակերպվել է հուշ ցերեկույթ նվիրված Հովանես Այվազովսկու 200-ամյակին։ Ինտերը կարող է վարձակալել Հենրիխ Մխտարյանին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ այցելել է Հադրութի շրջանի Ուխտաձոր գյուղ եւ մասնակցել նոր համայնքային կենտրոնի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Նախագահն ընդգծել է, որ գյուղական բնակավայրերի զարգացմանն ու շենացմանն ուղղված ծրագրերն իրենց բովանդակությամբ ռազմավարական են եւ մշտապես լինելու են իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Արցախյան ազատամարտում միավորված գյուղն ապակինում է վերքերը, նոր տանիքներ, խմելու մշտական ջուր, վերանորոգված աղբյուրներ, բարեկարգ ճանապարհներ, ժամանակակից դպրոց։ Շինարարական այս խոշոր աշխատանքները համայնքում հնարավոր են դարձել պետական աջակցության ու բարերարների շնորհիվ։ Ծննդով ուխտաձորցի ոստիկանապետ Կամո Աղաջանյանի նախաձեռնությամբ նվիրյալ զավակներն անճանաչելիորեն փոխել են Ուխտաձորը։ Համայնքային նոր կենտրոնի օրհնության կարգը կատարել է հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Ամեն անգամ, երբ որ ներկա եմ լինում այսպիսի մի միջոցառմանը, սիրտս մեծագույն ուրախությամբ է լցվում։ Մեր իշխանության հոգատարությունը մեծ է մեր գյուղերի հանդեպ եւ մեր իշխանությունը նպատակ է դրել ամեն մի հայկական գյուղ Արցախում օշտի այսպիսի վայելուչ գեղեցիկ համանքային կենտրոնում, որը պետք է ձգի դեպի իրեն մեր համայնքի բոլոր անդամներին։ Սա հաղթանակ է, նվաճում է, առաջ խաղաց եւ Աստված տա ամեն օր մենք ազգովի ուսուսի տված այսպիսի նվաճումները բազմացնենք մեր շեն ու խաղաղ կյանքի համար։ Խորհրդանշական ժապավենը կտրելուց հետո բարձրաստիճան հյուրերը նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ գնահատել են նախագծողի շինարարի աշխատանքը։ Պայմանները բավարար են լիարժեք աշխատելու համար։ Համանքային կենտրոնն ունի վարչական սենյակներ, գրադարան, օժանդակ այլ կառույցներ, գից ժամանակակից պայմաններով հայեցած հանդիսությունների սրահ։ Այսօր տեղի ունեցել Արցախի ազգային ժողովի 6-րդ գումարման 6-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստը։ Վաննովիկովի ռեպորտաժը։ Աշոտ Ղուլյանի նախագահությամբ այսօր կայացած լիագումար նիստի օրակարգում ընդգրկված օրենսդրական նախաձեռնությունները հիմնականում վերաբերում էին երեք ուղությունների։ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը եւ դրան ուղեկցող մի շարք օրենքների փաթեթներ եւ օրենքներ, որոնք սահմանված ժամկետներում պետք է համապատասխանեցվեն սահմանադրությանը եւ 6-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված այլ օրենսդրական նախաձեռնություններ։ Արցախի հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի քննարկման շրջանակներում ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը նախ ներկայացրել է ընթացիկ տարում կանխատեսվող տնտեսական ցուցանիշները։ 2017 թվականին ստեղծված տնտեսական միջավայրը, ինչպես նաև տնտեսության զարգացման միտումները թույլ են տալիս ակնկալել ավելի բարձր տնտեսական աճի տեմպեր, քան ծրագրվել է 2018-2020 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով։ Ըստ սպասումների այն կկազմի շուրջ 15% 1% դեֆլյացիայի պայմաններում, որը վերջին 10 տարիների ընթացքում ամենաբարձր ցուցանիշը կլինի։ Անդրադառնալով հանրապետության գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթով գալիք տարու նախատեսվող եկամուտներին ու ծախսերին, դրանց հիմնական ուղղություններին, ինչպես նաև պետբյուջեի կատարման արդյունքում ակնկալվող տնտեսական ցուցանիշներին ֆինանսների նախարարը մանրամասնել է։ 2018 թվականի համար համախառն ներքին արդյունքի ծավալը կանխատեսվում է 291 միլիարդ դրամի չափով, ապահովելով իրական աճ 8%-ի չափով 1% դեֆլատորի պայմաններում։ 2018 թվականին կպահպանվի տնտեսական աճիճուղային կառուցվածքը, ինչը պայմանավորված է առաջին հերթին հանքագործական արդյունաբերության ոլորտում գալիք տարվա համար ծրագրավորված արտադրանքի ծավալի ավելացմամբ շուրջ 40%-ով եւ բրենդի համաշխարհային գների աճով։ Գնաճի ցուցանիշները կկանխատեսվեն 4%-ի սահմաններում պլյուս-մինուս 1.5% տատանման թույլատրելի միջակայքով։ Պետական բյուջեի սեփական եկամուտները ծրագրավորվել են 44 միլիարդ 600 միլիոն դրամի չափով, այսինքն աճը 17 թվականի համեմատ ծրագրված եկամուտների նկատմամբ կկազմի 17.4%։ Հայաստանի Հանրապետությունից տրամադրվող միջպետական վարկի չափ 2018 թվականին կկազմի 51 միլիարդ 393.90 միլիոն դրամ կամ ընդհանրիկ տարվա համար 656.4 միլիոն դրամով ավելի։ 2018 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտը պլանավորվել է 4 միլիարդ 299.2 միլիոն դրամի կամ համախառն ներքին արդյունքի 1.5%-ի չափով։ Ընդ որում նախորդ տարվա նկատմամբ դեֆիցիտի գումարը նվազել է մոտ 1 միլիարդ 400 միլիոն դրամով։ Պետական բյուջեի ծախսերը նախատեսվում են 100 միլիարդ 293.1 միլիոն դրամ, ապահովելով աճ 6.2%-ի չափով։ Գործարան միջավայրի բնականոն գործունեության ապահովման ու խթանման նպատակով 2018 թվականի պետբյուջեի նախագծում ներկայացված օրենքների փաթեթով փոփոխություններ եւ լրացումներ են նախատեսվում Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի եւ հարկերի մասին օրենքներում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Աթենքում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպում է ունեցել Հունաստանի հայկական գազམ་ակերպությունների շուրջ 4 տասնյակ ներկայացուցիչների հետ։ Նախարարը հանգամանալից անդրադարձ է կատարել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից գործադրվող ջանքերին, հիմնարարցի հանգուցալուծման գործընթացի վերջին զարգացումներին։ Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արտաշես Թումանյանը հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության եւ Զինված ուժերի աջակցման նախարար բրիգադի գեներալ Ամիր Հաթամիի հետ։ Ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում, դեսպան Թումանյանը բարձր է գնահատել միջազգային իրավունքի իման վրա հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանն ուղղված Իրանի հավասարակշռված դիրքորոշումը։ Ի պատասխան նախարար Ամիր Հաթամին նշել է, որ որ հակամարտության կարգավորմանը նպաստելու նպատակով Իրանը վարում է հավասարակշիռ քաղաքականություն եւ կոչ է անում կողմերին շարունակել բանակցությունները խաղաղ կարգավորման շուրջ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության նախաձեռնությամբ ոլորտի մի խումբ աշխատակիցների համար կազմակերպվում են դասընթացներ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ինչ է պետք Արցախի այս կամ այն հատվածը վերաբնակեցնելու համար։ Տեղական տնտեսական զարգացման եւ փոքր եւ միջին ձեռներեցության մասնագետ Ռշտուն Մարտիրոսյանը համոզված է, որ վերաբնակեցումը բարդ գործընթաց է, որտեղ բնակարան ունենալը ամենևին էլ առաջնային պայման չէ։ Դասընթացների ընթացքում սոցիալական ոլորտի աշխատակիցները քննարկում են այն հնարավորություններն ու ներուժը, որոնք ունեն մեր համայնքները եւ որոնց զարգացումը կարող է տնտեսական նախադրյալներ ստեղծել մարդկանց ներհոսքն ապահովելու համար։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի արտադրի եւ վերաբնակեցման նախարարության միգրացիայի եւ վերաբնակեցման բաժնի պետ Էլինա Մխիթարյանը դասընթացների մասնակիցներից է։ Նրա խոսքով խնդիրը ոչ թե վերաբնակեցմանն ենք մենք ուղում, այլ տեղում տարածքների, տեղում ենթակառուցվածքների, տեղում բիզնեսի, բիզնես ջիղի զարգացման շնորհիվ գրավիչ դարձնելու արդեն ժողովրդագրական վիճակը փոխելը դա կլինի մեր այդ բոլոր ծրագրերի իրականացման արդյունքը։ Այսինքն սրանք փոխկապակցված եւ մեկը մյուսից կախված ծրագրեր են։ Ամեն մի բնակավայր ունի իր առանձնահատկությունները, որոնք հաշվեն նկատ եւ գրագետ զարգացնելու դեպքում կարող են տվյալ համայն կյանքի բարգավաճման երաշխիք դառնալ։ Ռշտուն Մարտիրոսյանը ներկայացնում է տարածքների զարգացման միջազգային փորձը, առաջարկում այն կիրառել Արցախում հաշվի առնելով մեր երկրի ունեցած ներուժը։ Ես համեմատում եմ այն տարածքների հետ, որտեղ ես ինքս աշխատել եմ, դա եւ Հայաստանում է, եւ Գերմանիայում է, եւ Վրաստանում, այն ինչ որ ունի Արցախը, շատ շատ ողջևորիչ է ցանկացած տարածք, ցանկացած ռեգիոն կարող է զարգանալ, եթե կան այնտեղ մրցակցային առավելություններ կամ հնարավորություններ մրցակցային առավելություններ ստեղծելու։ Արցախը շատ հարուստ է այդ տեսակետից, եւ այն տարածքները, որոնց մասին մենք գոնե հպանցիկ խոսել ենք այս օրերի ընթացքում, հույս են ներսնչում, որ այդ արկա մրցակցային առավելությունները զարգացնելու եւ նորերը ստեղծելու մեծ հնարավորություններ կան եւ դա մեծ հերանեկար կարող է խոստանալ։ Միջոցառմանը մասնակցում են սոցիալական եւ վերաբնակեցման հարցերով զբաղվող 10 մասնագետ։ Նախանշված նպատակներին հասնելու համար շատ ավելի մեծ թիմ ու նյութական ռեսուրսներ են պետք, նկատում է փորձագետը։ Ցանկացած աշխատանք կարող է արդյունք ունենալ, եթե ինքը ժամանակի եւ տարածության մեջ տեսանելի է, հասկանալի է։ Մենք չպետք է խոսենք վերացական ժամանակահատվածի մասին, մենք պետք է խոսենք կոնկրետ ժամանակահատվածի մասին եւ ամենակարևորը նման ծանր ծրագրերը ենթադրում են որոշակի ռեսուրսների ներգրավում։ Դա եւ մարդկային ռեսուրսն է եւ նյութական ռեսուրսներն են։ Ռշտուն Մարտիրոսյանը մտադիր է ռեսուրսների ներգրավման մասին խոսել նաեւ պատկան մարմինների հետ, որոնց հրավերով եւ նա այստեղ է։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր Գյուղատնտեսության նախարարությունում տեղի ունեցել սեմինար խորհրդակցություն նվիրված Արցախում նրան մշակույթի զարգացմանը։ Խորհրդակցությանը հրավիրված էին հողօգտագործողներ հանրապետության բոլոր շրջաններից։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Այգեգործության զարգացման նոր ծրագրի շրջանակներում գյուղատնտեսության նախարարության հրավերով արտերկրից Արցախի ժամանել այգեգործության ոլորտում բավականին լայն հաջողություններ արձանագրած մասնակետ։ Խորհրդակցությանը ներկա էր եւ մասնակիցներին ողջունի խոսքով դիմեց գյուղատնտեսության նախարար Ժիրար Միրզոյանը հարգելի ներկաներ, ողջունում եմ բոլորիդ, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հրավերը ընդունելու համար։ Այսօրվա սեմինարը հրավիրել են նրան մշակությամբ զբաղվող մեր հայրենակիցներին եւ լսելու արտերկրի լավագույն մասնագետներից մեկին, ով մասնագիտացված է հատկապես նրան մշակության ուղղությամբ։ Մի քանի դիտարկումներ արել է արդեն երկու օրվա մեջ մեր հանրապետությունում տարբեր տարածքներում, Արաքսի հովտից մինչև Ասկերանի շրջան։ Գիտեք, որ առաջիկայում գյուղատնտեսության տնտեսության ոլորտում նրան մշակությունը առանձնակի ուղղություն է լինելու եւ հատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու, քանի որ եւ հայեցակարգով եւ մի շարք ծրագրերով եւ մեր պոտենցիալը հաշվի առնելով նաեւ խնդիր ենք դրել մի քանի անգամ ավելացնելու նրան մեր այգիների քանակը։ Նշվեց, որ այդ կարգի հանդիպումների նպատակն է նռամշակությամբ զբաղվող հողօգտագործողներին ցանոթացնել արտերկրում նման գործունեությամբ զբաղվող ագարակատերերի ու մասնագետների փորձն ու գիտելիքները, ինչպես նաև համատեղ ուժերով փորձել լուծում տալ ցակած հարցերին։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանի խոսքով նոր քաղաքականությունը ողջերվել այգի գործնական զարգացման համար եւ ծրագրերի շրջանակներում ծավալում ենք մասնակիցներ արտերկրից, որոնք իրենց խորհրդատվությունն են ցաբերում եղող օգտագործողներին։ Այս հանդիպումը եւս դրան շարունակությունն է, մասնավորապես մեր այսօրվա սեմինարում ելած են նրան այգիների մշակությանը, Այնուհետև արտերկրից ժամանացյուրն Արցախցի հողօգտագործողների հետ խորհրդակցությանը կիսվեց որոշակի մասնագիտական գաղտնիքներով։ Նախորյակին նա արդեն եղել է որոշ նրանագիններում, ցանոթացել կիրառվող տեխնոլոգիաներին եւ այսօր արդեն պատրաստ է զրուցելու նրանց հետ։ Մեր մասնագետը ընդհանուր պատկերացում է կազմել եւ մշակության տեխնոլոգիայի վերաբերյալ եւ մեր հողի կազմի վերաբերյալ եւ այսօր փորձելու է ներկայացնել իր առաջարկությունները, իր մտահոգությունները Վարսիկ Հարությունյանը երեք ներկայ է եղել Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում ներկայացված գրիմ եղբայրների Սպիտակաձյունիկը եւ 7 թզուկները հեքիաթի բեմադրությանը։ Լսենք նրան։ Սպիտակաձյունիկը եւ 7 թզուկները հեքիաթի բեմադրությունը առաջին անգամ է ներկայացվում Արցախյան թատրոնում։ Նախքան ներկայացումը դիմելով հանդիսատեսին թատրոնի ղեկավարվեստական ղեկավար Ռուզանա Խաչատրյանը նշեց, որ ոչ բավարար պայմաններում բեմական արժեք ստեղծելը փոքրինչ դժվար է։ Այնուամենայնիվ թե թատերախումբը եւ թե Երևանից հրավիրված բեմադրող ռեժիսոր Յունոնե Մալենկոն ճանաչել են, որ ներկայացումը լինի լիարժեք եւ գրավի հանդիսատեսի ուշադրությունը։ Համին ճանում ենք, որ հաճախակի հանդիպենք ուսեք։ Շատ կարևոր քայլեր կան, որ պետք է ձեռնակի թատրոնը, մշակութային խաղացումը, որպեսզի թատրոնի զարգացումը ցածը։ Դա թերևս լավ աշխատանքն է, միջոցները, հնարավորությունները եւ իհարկե վստահությունը։ Ներկայացումը, ինչպես նշեց գեղարվեստական ղեկավարը, հանդիսատեսի տարիքային համանախապակում չի նախատեսում։ Այն կարող են դիտել ինչպես մեծահասակները, այնպես էլ փոքրերը։ Բեմադրության հիմքում գեղեցիկի որոնումն է, գեղեցիկի ճանաչումը եւ գեղեցիկով ապրելը։ Ի դեպ, բեմադրությունը տարբեր ժանրերով ու տեխնիկական միջոցներով է ներկայացվել եւ որպես կենթանի բեմական խաղ, եւ որպես մուլտֆիլմ, եւ որպես կինոֆիլմ։ Այլ կերպ ասած, բեմադրության ռեժիսորը փորձել է այն յուրովի կառուցել։ Բաղու Կուսակցության ռեժիսոր Յունոն Մալենկոն խոստովանում է, որ բավականին դժվարություններ են եղել այն պատճառով, որ չկար հարմար բեմ, սակայն այդ բացը ինչ որտեղ լրացրել են դերասանները, ում հետ իրեն բախտ է վիճակվել աշխատել։ Դժվարություններ շատ են եղել հասկանալի պատճառներով, որ բեմ չունենք, բայց աշխատել ենք մաքսիմում, մինչև վերջի օրը տանջել եմ դերասաներին, որ կարողանանք թատերայնություն ստանալ, այսինքն մաքսիմում մաքուր աշխատանք, թատերային աշխատանք կարողանանք ստանալ այդ պայմաններում։ Իշխանով է ստացվել դա հանդիսատեսի դատին թողնենք, դիսցիպլինան փորձել եմ 100% անոց լինի։ Ներկայացման առաջնախաղը կարելի է ասել հաջող քնություն բռնեց, ինչը հավաստում էին դահլիճի բուրունցափահարությունները։ Այսօրվա ներկայացումը ցույց տվեց, որ ունենք վերածնունդ ապրող թատրոն, մնում է շենքային պայմանների մասին հոգալ։ Ներկայացման ավարտին իր տպավորությունները կիսելով ասաց ազգային ժողովի падգամավոր Լյուդմիլա Բարսեղյանը։ Բարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի պետական համալսանում ոչ ֆորմալ կրթություն ծրագրի շրջանակներում 3 դասախոսությամբ հանդես են եկել արձակագիր, դրամատուրգ, լրագրող Ռուսլան Սաղաբալյանը եւ քաղաքագետ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող առավոտ թերթի ռուսական բաժնի խմբագիր Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Բանախոսներն անդրադարձել են լրագրության ժանրերին, ժամանակակից լրագրության ոլորտում արկա հիմնախնդիրներին եւ դրանց լուծմանը։ Հանդիպման վերջում բանախոսները հանդես են եկել առաջարկներով, Հետագա համագործակցությունը ամրապնդելու համար իսկ ուսանողների կողմից հնչել են տարաբնույթ հարցեր։ Նույն օրը Մայրբուհում կազմակերպվել է հուշ ցերեկույթ նվիրված սովանկարիչ Հովանես Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյակին։ Միջոցառման կազմակերպիչ նկարիչ քանդակագործ Լավրենտ Ղալայանն ասել է, որ նպատակը հանճարեղ նկարչի կտավների արժեքը եւս մեկ անգամ ընդգծելն է։ Այվազովսկին այն ծովանկարիչն է, որին հնարավոր չէ հասնել եւ որի գործերը բոլոր ժամանակներում ոգեշնչման աղբյուր կլինեն։ Նրա ստեղծագործություններն այսօր էլ ունեն մեծ ազդեցություն սկսնակ նկարիչների եւ ողջ արվեստասեր հասարակության համար, ասել է Լավրենտ Ղալայանը։ Ֆրանսիայի լեգենդար շանսոնիե Շարլ Ազնավուրը ֆրանսիական Ֆիգարո պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է, որ հույս ունի երկել մինչև 100 տարեկան դառնալը։ Հուսով եմ, տեսնենք, ասել է շանսոնիեն։ 93-ամյա լեգենդար երգիչը հայտնել է, որ նա գործող ամենածեր երգիչն է աշխարհում։ Թոնի Բենետն ընդամենը 91 տարեկան է։ Երեխա է դեռ կատակել է շանսոնին։ Բարբերականը գրում է, որ Ազնավուրը չնայած իր տարիքին չի կորցրել իր պատանեկան ոգին։ 93 տարեկանում նա դեռ համերգներ է տալիս եւ դահլիճներ լցնում։ Բլոգեր Ալեքսանդր Լավշինը Բաքվում վերապրածի դիմաց ֆինանսական փոխհատուցում է սպասում եւ դիմելու է եվրոպական դատարան։ Նա եկող տարվա սկզբին մտադիր է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան Ադրբեջանի դեմ հայց ներկայացնել։ Մենք դեռ մի հետ հայցը ներկայացնելու նախապատրաստական փուլում ենք, մոտավորապես կդիմենք հունվարի վերջին, ասել է Լավշինը։ Մարզասերների համար անգլիական Manchester United-ը եւ Միլանի Ինտերը քննարկում են Հենրիխ Մխիթարյանին եւ Ժոաո Մարիոին փոխանակելու տարբերակները։ Մանչեսթերցիների գլխավոր մարզիչ Ժոզե Մորինյոն թիմում ցանկանում է տեսնել 24-ամյա հայրենակցին։ Կա տարբերակ, որ ակումբները կես տարով արձակալության հիմունքներով կփոխանակվեն Մարիոյով եւ Մխիթարյանով։ Եվրոպայի արագ եւ կայսակնային շախմատի առաջնությունում Հայաստանը կունենա մեկ մասնակից։ Լեհաստանում ողնարկող մրցաշարում Հայաստանի միակ ներկայացուցիչը կլինի Զավեն Անդրեասյանը։ Զավենը կայսակնային դասակարգման աղյուսակում առաջինն է եւ կարող է պայքարել մեդալների համար, ասել է Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարը։ Եվրոպայի արագ եւ կայսակնային մրցաշարը կանցկացվի Լեհաստանի Կատովիցե քաղաքում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։